Miyerkules ng ikaapat na linggo sa karaniwang panahon. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beersheba at dalhin ninyo agad sa akin Inuulat ni Hoab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaari maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman ay 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan. Kinaumagahan, pagkagising ni David, sa utos ng Panginoon ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, Ito po ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa tatlong parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo. Tatlong taong tagutom sa iyong lupain, tatlong buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway, o tatlong taon na salot Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin? Sumagot si David, Hirap na hirap na ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagin ng Panginoon, ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya, kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao. Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel, Ano pat mula sa Dan hanggang Beerseba, pitumpon libong tao ang namatay, Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem, sinaway siya ng Panginoon. Nagbago ang pasya nito at sinabi, Tama na, huwag mo nang ituloy. Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giika ni Arauna, isang Hebuseo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo at walang malay na mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo. Ang salita ng Diyos. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Mapaldang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapaldang taong sa harap ng poon ay di paratangan dahilan sa siya ay hindi nagkasala at hindi nanlinlang. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkaswail. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasihan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing. At ating at aking itamo ang iyong patawad sa sala kong angkin Diyos ko ako'y patawarin sa aking pagkaswail. Ang lahat ng bagay sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay di sila abutin. Diyos ko ako'y patawarin sa aking pagkaswail. Kublihan ko'y ikaw, ikaw ang sasagib kung nababagabag aking aawitin ang pagkakalinga at yung pagliligtas. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkaswail. Awit at papuri Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ayon sa kalendaryong liturhiko ng Simbahang Katoliko. Handog sa inyo ng Brinknotes Podcast Network. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa programang ito, magtungo lamang sa www.bncast.com o di naman kaya sa www.awitatpapuri.com pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Podcasting from Manila, Philippines to the World Wide Web, this is the Brinknotes Podcast Network.